Nu för tiden varför håller på med stubbel Själv man avgör nu till spel och ved När den stora släppen kom köpte jag en foder om Hattarna för gamle herr Kue jag lät att tur och Hälsingland det hela än må gå Så ska man bara hålla huvudet upp och säga så Bättre och bättre dag för dag Bättre och bättre dag för dag Bara glädje hjärtat rymmer Runt sorgerna och alla bekymmer Om en ställningen är svag så sjung med välbehag och bättre dag för dag. Jämt och ständigt man har slatt med krass och skoj och extra skatt på smöret och utav jag skulle mitt. Om jag inte som ni sett kunde ta det hela lätt, gudskelov att man är optimist. Där bankar gockapult och bringar andra med på fall. Och själva följer med på paus, pausen i alla fall. Bättre och bättre dag för dag. Bättre och bättre dag för dag. Alla får vi våra strängar. Lyckan hänger inte bara på pengar vid svart, grundligt nederlag, försjung med välbehag. bättre dag för dag. Här har varit diskussion om hon kan väcka vår passion, en kvinna som är över 30 år frågan är ju delikat Men som verklig diplomat så löser jag den lätt som ni förstår Nog kan en liten backis bjuda åt ett stärveri Men ska jag vara ärlig kloka kvinnorna det bli Bättre och bättre dag för dag Ja, de blir bättre och bättre dag för dag De blir också mera trogna när de hunnit, som man säger, mogna när man hadden överlag försjung med fel behag. Ah, ah, ah, ah, ah. Det blir bättre och bättre dag för dag.